เกิดขึ้นมาทำให้เวทีได้สมบูรณ์นะคะคือนคำถามที่ดูดรวมกันมาสำหรับชั่วโมงนี้จะมีคำถามเกี่ยวกับการปฏิบัติเราต้องขอย้อนนิดนึงเนื่องจากวันนี้ท่านท่านจะให้กาได้ค่ะว่าให้พวกเราเป็นกาแบบดีก็เลยมองให้เขาเออยืนกระโดดลมหายใจเองแล้วก็ลงนั่งเองนะคะเป็นเวลาประมาณ 90นาทีคือชั่วโมงครึ่งแล้วก็ให้ผู้คนเขียนสภาวะขึ้นมาซึ่งมันจะเป็นการสอนเป็นการส่งอารมณ์อาจากย์พิจาระาโดยขออนุญาตมาเพื่อที่จะได้แก้อารมณ์ให้อยู่โดยที่อุจาระาเคยกำหนดทองยุบจากลมหายใจเข้าออกที่ท้อง พอมากำหนดลมหายใจเข้าออก เลยสับสนแต่ก็พยายามกำหนดลมที่ท้องก่อนแล้วค่อยๆเลื่อนขึ้นมาจากที่ลมหายใจที่ปลายจมูกแบบนี้ถูกไหมคะี่ทีที่ที่เราโดยยุคมา vi da adına çok zengin. Adamani in Bukoti, Tepedima, Olimma, Parasat, Tarve, the ก็จะได้เข้าใจดีจะมีประสบการณ์ในเวลาที่เรียนและ พุทธิใจปฏิบัติมาถ้าพูดถึงอาตมาอาตมาก็มีความลำบากในการทำหลวงปู่เพราะว่าจิตพุ่งตีกับความยุ่งมากกว่าอารมณ์ได้กว่าจิตชอบที่ได้กว่า ruler. What an advance a ั d as a pleasure so s u r v i เราชอบทำสิ่งที่ง่ายแต่ไม่มีอยชนเราไม่ชอบทำสิ่งที่ยากแต่มีประโยชน์ได้ปรากฏในพระธัรมบุตรในธรรมบุตรธรรมบุตรธรรมบุตร Body proportional downward portion. Area of the normal. Two petite and the balance. You got no back in this day. Blue. The Lord. You got all you. Nam thế này. Một người là nếu ba đầu ba đầu sang thì ta được hữu lớn thế thì là chỉ cái xa nếu các bạn khi trở là phong hữu thì có một người là thì có có tiền là tiền sự khi là thành phương thì ngay và đang đang hữu lớn có chỉ chị thấy làm vô chị có vô thì làm được rồi nên nhà máy điện hoàn cao trời thi cứu công vềศึกษาพระธรรมเทศนาพันธรรมแล้วก็ฟังธรรมที่พระอาจารย์ใหญ่ 你不会说难懂吗？记得我，反正现在，我先打黄秋红路的，我先打黄芳寨路的，反正现在，你怕上班，你怕那点东西不够来，那怎么办？那你首先要知道。 มีกรรมฐานสี่สิบที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสอนไว้ถ้าเราปฏิบัติต้องเป็นกรรมฐานอันใดอันหนึ่งในสี่สิบก่อนที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเข้าสู่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จครั้งนั้นก็มี thân sở như như thân sở thơ thơ sự lúc đại lúc về chỉ bài con thơ chỉ tôi định giờ nên hiểu điều gì để thơ chỉ đại phần mà chẳng phát sở mà chẳng đưa chân đường đường nên để thuốc đẹp ý 夜里，夜里，羊了，夜里不做事，白天天干，他想什么他想不，他白天想，他不睡觉，他想什么他不得想，不做事，他睡觉他想什么不得想羊了。 唱歌，哪里哪里懂啊？哪里懂啊？哪里懂哟？嗯，哪里懂啊？啊啊，为了为了有哪里有有动力，啊，否则，没有点知识，就啥也不行。 แต่ก่อนก็ไม่มีโอกาสจะทำแบบนี้เพราะว่ายังเป็นข่าวว่าก่อนที่อาตมาปฏิบัติองค์ยิ่งก็ยังเป็นข่าวว่าความสำคัญไม่ใช่การปฏิบัติความสำคัญคืออะไรอยู่บอกให้อาตมาทราบหน่อยได้ไหม ทีนี้ความสำคัญของโยมทั้งหลายคืออะไรทำปฏิบัติหรือแต่เราไม่เชื่อเงินทองกาลารชื่อดีเพื่อจะมีชื่อเสียงนี่ได้เห็นจุดเป้าหมายของอารวาสทั้งหลายนี่ความสำคัญของคนเราตอนแรกเราก็ยังเห็นอารวาสชอบปฏิบัติไปว่า ไม่ใช่ว่าเราอยากจะรู้พวกจากสาธารวะเหมือนกันเราถึงชอบพูดชอบพูดเราควรเราที่แบบตามเราที่แบบไม่มีความรู้ที่ถูกต้องอยู่สังเวชดีขึ้นตัดสินใจจะอยู่ชีวิตมากที่สุดตอนนั้นจุดประสงค์เดียวความสำคัญไม่ใช่ความรู้ความสำคัญ คือผู้จะรู้ได้ถึงความยุติธรรมก็จะนั้นเราต้องเข้าใจอะไรคือพระพุทธเจ้าทรงสอนไว้อะไรคือพระพุทธเจ้าไม่ได้ทรงสอนไว้แต่ในช่วงแรกเราไปปฏิบัติอนาปานสติสติเราได้เห็นภาพที่สุดแล้วแต่จิตยังไม่ยอมจะชื่นจะชื่นอะไรจิตไม่ยอมยังติดอยู่ว่าว่าทุ่มเทมาตัวปฏิบัติเรา เป็นที่สุดเข้าใจว่านายกรรมกาสี่สิบได้ดีมันดีเพราะฉะนั้นเราอวรทำอะไรตัวในเวลาที่ความเข้าใจแบบนี้เกิดขึ้นอาตมาตั้งใจปฏิบัติอาตมาสองวันก็ผ่านเข้าใจไหมสองวันสองสองวันในสองวันสามวันวันอุเบกัา เดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้คำสั่งก็เหมือนกัน แต่เรามีความเข้าใจดี ถ้ายังไปยึดนั่นถือนั่นสิ่งที่ควรสิ่งที่เคยทำมา สิ่งที่คุ้งเคยสิ่งที่ง่ายจะไม่ยอมถ้าจิตเปลี่ยนไปความเห็นเปลี่ยนไปความเข้าใจเปลี่ยนไปสามารถตั้งสติให้อยู่แบบเดิมได้เพราะฉะนั้นเดี๋ยว ให้มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องคือพระพุทธเจ้าตรัสสอรอะไรคือเราควรที่ด้วยความเข้าใจเราสามารถเทศปัญาทุกอย่างได้แต่ถ้าไม่มีความเข้าใจมีแต่ปัญหาทีนี้ปัญหาทำไมเพราะว่ายังไม่รอมรับความรู้ในความสัพงนธ์ของพระพุทธเจ้า Почему я тогда был пойти на кухню Бога. Để Atama để để để là qua nay nghi là chỉ bài đáp cứu hay xảy ra con nhớ giàu là thí sĩ giàu dạ, rất rồi không phải vì hết tham mà đâu chỉ trở bài đáp cứu cái gì แต่เราต้องมีความตั้งใจที่จะปรับตัวเองไม่อย่างนั้นเดี๋ยวจะไม่สามารถปฏิบัติแนวทางปฏิบัติที่เราดำเนินปฏิบัติ่อไปขอบคุณค่ะไปนะคะวันนี้เห็นลมชัดเจนขึ้นแต่รู้สึกและจุดสำคัญเวลาหายใจออก มากกว่าหายใจเข้าจุดสัมผัสของลมหายใจเข้าและออกเป็นคนรับตำแหน่งกันได้หรือไม่คะถ้าจุดกระทุกไม่เหมือนกันในเวลาหายใจเข้าหายใจออกเราควรเลี่ยงแค่จุดเดียวให้การรู้แค่จุดใดจุดหนึ่งแต่ไม่ใช่จุดลมตรงที่กระทบ Thi lại chi rau xà la đáp cứu lượng trăm triệt căn được cứu lượng thiên nhân với quần sống thi đáp sống thi chẳng thấy xà la truy thả đây chỉ chi cứu ở điều tịch đồ không trở liền không raรู้สึกข้อสองนะคะรู้สึกลมหายใจเป็นเหยียดและยาว บางเวลาก็ไม่รู้สึกว่ามีลมหายใจ เริ่มจากเป็นแสง สีแดง เปลี่ยนเป็นสีเขียวแล้วเป็นมืดลงเห็นเป็นจุดสีขาวแต่มีขนาดเล็กไม่สว่างเหมือนตอนที่เป็นสีนุ่นแรกๆ แล้วก็หายไป บางทีมีภาพสลับแต่ก็ยังดูลมหายใจต่อไปค่ะคงเปนา รายงานพระอาจารย์นะคะว่ารู้สึกลมหายใจละเอียดและยาวพอให้ก็นั่งประมาณที่เรงครึ่งนะคะรู้สึกมีลมหายใจละเอียดและยาวบางเวลาก็ไม่มีไม่รู้สึกลมหายใจ แล้วเริ่มเห็นแสงสีแดงเปลี่ยนเป็นสีเขียวแล้วมืดลงจึงเห็นเป็นจุดแสงสว่างสีขาวแต่มีขนาดเล็กไม่สว่างมาก หรือพรที่เป็นสีอื่นๆแล้วก็หายไป บางทีก็มีภาพนิมิตสลับขึ้นมา แต่ก็รูลมหายใจออกไปเดง๋ีวเราสิ Ketika Yang dilakukan adalah panas sedih Kau ต้องการหนุนรู้เทศลมถ้ารู้ภาพอะไรประตูขึ้นมาเกิดขึ้นมา ในลมกายสัญชาวางอุเบกขาแล้วก็กลับมาที่ลมต่อไปที่อาตมาที่ที่ไปสาธุชนท่านหล้ย ถ้าเราปฏิบัตินาปานามากขึ้นมากขึ้นเราได้เห็นมากขึ้นในที่เห็นกาแก้าวหน้าแต่ถ้าเราได้เห็นมากขึ้นที่ปฏิบัติได้ขั้งหมดให้ประสบควา้นั่ะถ้าเราได้เห็นมากขึ้นสติไม่พอเพราะฉะนั้นเราหายไปตอนนั้นเร่ต้องต้องทำให้จิตสงบ ถ้าจิตสงบรู้จะกลับมาถ้าจิตสงบด้วยจิตนี้ถ้าเรากลังรู้จะกลับมาแล้วก็บุคคลที่สามารถกำหนดได้ดีขึ้นนาขึ้นสมาธิดีขึ้นแสงจะกระโดดขึ้นมาในเวลาที่แสงกระโดดาไปสนใจแสงเราไปสนใจนารูปแล้วก็เราไปสนใจสีของแสงด้วยสีเปลี่ยนก็สัญญาเปลี่ยน บางทีจิตของเราเกิดดับอย่างรวดเร็วเพราะฉะนั้นบางทีเราไม่ทันบางทีก็ไปสนใจสีของเสงเพราะฉะนั้นสีเปลี่ยนไปนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้ไม่ต้องไปสนใจสีของเสงแดดของเสงที่ปรากูเหมือนกันเท่เทกับมาดูเลย ถ้ามีความสูงแล้วต้องไปสนใจสริ่กับความรู้แต่นั้นเราลืมจะอยู่กับเหตุที่สามารถทำให้ความสุขสงบแสงปรากฏขึ้นได้เพราะฉะนั้นเราต้องอยู่กับเหตุที่เป็นลมเข้าลมหอกตามที่ทุกเวลาทุกทุกสถานอย่างนี้ก็เหมือนจะนนะคะก็เห็นแสงกัน แต่เป็นเหมือนกับสีเทาสีดำแล้วก็เคลื่อนเข้ามา แล้วก็หายไป แล้วก็สว่างแล้วก็ดับจะทำอย่างไรคะเรียน เพราะว่าสมาธิยังไม่พั่นงดีเพราะฉะนั้นจะมีการเปลี่ยนแปลง แล้วก็อีกแบบหนึ่งถ้าสมาธิดีขึ้น ถ้าไม่ไปสนใจแสงที่ปรากฏในสัตธาสมาธิดีขึ้นเรื่อยๆตามกำลังของสมาธิแสงกำลังของแสงก็จะเปลี่ยนตามนะแต่ยังไม่ต้องดูดีเพราะฉะนั้นไม่ต้องสนใจแสงแค่อยู่กับัว ถ้าทำแบบนี้ต่อไปโดยไม่ไปสนใจไม่ไปใส่ใจเสียสมาธิจะดีขึ้นเสยก็จะมั่นควดีขึ้นกำหนดลมหายใจอยู่ลองทั้งว่าเป็นช่วงยาว มีจะมีอาการหรือมือหายไป แต่ลมหายใจยังอยู่ แล้วก็แถวเบามากทำยังไงคะ ือของทางลมหายใจยังอยู่ได้ผลเยอะนั่งลมหายใจหลมหายใจเข้าออกลมบางครั้งก็ดูเหมือนจะไม่ได้กำหนดเมื่อมีลมเข้าและลมออกแต่ดูลมเฉยๆจะดูกหมายครับหายครับยังไม่เห็นแสงเลยค่ะ อุ n d s o m e h a n ั s o m ใช่ไหมคะนั่นรวมหายใจเข้าออกปรากฏว่ามีลมเข้าลมออก ดูไปเฉยๆไม่ได้กำหนดอะไรบางครั้งก็ลมเข้าบางครั้งก็ลมออกจะถูกในเข้าแต่ยังไม่เห็นแสงเลยเยวจะเห็นแสงอยู่แล้ว เอดูโีผูบัติบางคนที่สามารถกำรู้เทศโลเขไม่รู้โลอกมีบางคนที่รู้เทศโลออไม่รู้โลเขอย่างนี้ก็มีไม่เป็นตามความสามารถของตัวเอง เราต้องฝึกถ้าแค่รู้เดินเข้าไม่รู้เดินออกการเดินรู้เดินเข้าแต่ในเวลาหายใจออก ให้รู้ว่าเดี๋ยวนี้หายใจออกไปแล้วเม้นแต่ไม่ว่ารู้ ในทางดำเียนการเทศถ้าเท่รู้เดินออกก็ทำเดินรู้เดินออกแต่ในเวลาหายใจเข้าก็รู้ว่าเดี๋ยวนี้หายใจเข้าไปแล้ว 他长得挺高大，但为了实地地开实地地干了那个，就如他老好的老婆，他遇到老那样的，处处都得到别人的，他是因为他上班的地块少，就成为富翁了。 ไม่ต้องคาดหวัง ในเวลาปฏิบัติที่สำคัญอันสำคัญอย่าคาดหวังถ้ามีความคาดหวังอันนี้จะนี่อันนี้จะกลายเป็นนิวรณ์ความคาดหวังคือความอยากใช่ไหมความอยากคือการวิจารณ์มีเรื่องอันนี้ก็เป็นความรู้ก็จะได้ดี้นิวรณ์ ทำให้จิตไม่สงบจิตที่คาดหวังเป็นจิตที่ไม่สงบจิตที่ไม่สงบไม่มีกำลังอันไหนมีกำลังมากกว่าจิตที่สงบกับจิตที่ไม่สงบในเวลาที่เราแสดงควากำลังรู ความรู้ความอยากความคาดหวังสำคัญมากเพราะว่าการอารมณ์คืออารมณ์ของกิเลส่เพราะฉะนั้นความอยากจะเป็น ความคาดหวังก็จะเป็นอแต่อารมณ์กรรมฐานไม่ใช่อารมณ์ของกิเลสด้วยความอยากทำไม่ได้ด้วยความคาดหวังไม่สำเร็จ เราต้องมีสติเดปัญญาถ้าจิตไม่สงบสติเดปัญญาติดดูสติเดปัญญาเกิดขึ้นไม่ได้ จิตสงบถ้าจิตสงบดีเราสามารถช่วยทำให้สติปัญญาติดดูขึ้นมาเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องการ ความอยากความคาดหวังในการปฏิบัติเราต้องการแค่จิตที่สงบเพราะว่าในเวลาที่สงบทำให้สติปัญญาเกิดขึ้นได้ก็้าใจไหมคำถา่อนะคะเวลานั่งสมาธิแล้วไม่สามารถจับลมได้เลย เพราะหลับตาทีใดก็จะเห็นเรื่องปรุงแต่งต่างๆขึ้นมา เกิดดับทนเกิดดับดีพอจับลมได้สักหนึ่งสองครั้งก็เป็นอีกแล้วควรทำอย่างไรบางครั้งต้องนั่งลืมตาทำให้ไม่มีสมาธิเลยพอทำแนะนำแก้ไขจนคือแต่ดือที่อย่างนี้ค่ะเขาบอกว่าไดสื่อ พอนั่งสมาธิแล้วเนี่ยเมื่อพอหลับตาจะเห็นเร่เห็นภาพโครงแต่งเรื่องต่างๆตลอดเดี๋ยวเกิดเดี๋ยวดับ พอจับลมได้สักถึงสองครั้งก็เป็นอีกแล้วนะคะอยากถามพระอาจารย์ว่าควรทำอย่างไรนั่งสมาธิแบบดูตาได้ไหมที่เมื่อกี้เราเราเดที่าเรา เริ่มต้กความกความคาดงในทางที่เราต้องการจิตที่สงบในการปฏิบัติถ้าเราปฏิบัติจิตต้องสงบถ้าจิตไม่สงบการปฏิบัติจะไม่ดีเพราะฉะนั้นอาตมาเน้นนะสาธุชนทั้งหลายเพื่อจะทำให้จิตสงบก่อนที่ จะกำหนดรู้เลยทุกคนควรทำให้จิตสงบก่อนที่จะกำหนดรู้ลมถ้าจิตไม่สงบเราเราจะไปบังคับลยเข้าลมออถ้าจิตจิตไม่สงบเราไม่สามารถกำหนดรู้เลยที่เป็นธรรมชาติแต่ถ้าจิตสงบลาจะเป็นธรรมชาติเพราะฉะนั้น 在台湾念的，有看的啊，一些听说看的啊，或者在台湾，还结交一，一部分是，搞过，搞起社交网络，第一堂还结交一，我发觉这密码是干啥干啥。 ขอให้ข้าพเจ้ามีความสุขกายสบายใจขอให้ข้าพเจ้ามีความสุขกายสบายใจด้วยสติไม่ใช่แค่สวดด้วยสติเราต้องเทเมตตาให้เกิดตัวเองห้านาทีก็แล้วใส่ใจบุคคลที่ตัวเองเขารู้โยมผู้หญิง trong sợi trời dù cũng diện thi vô điện hậu hay chơi đều cũng trời dù cũng trời có định càng trong sợi trời dù con thi khởi con điện cũng trời thì thấy biết lắm thì đến là nhà tay thì đến là con có cũng đi dù thì đến là mấy quả sao nữa thì thì đến là hay việc con nghe thế nữa 공허함의 역군이 있는 미 유난자의 대비 더와라 그는 대맥구나 아무나 라우라 공허 공의 나가 라우루 광축 광수 공허 공의 그 đi chỉ đường thô đi chỉ đường đê thì ai dân thì biết là điều bài đi chỉ con chú còn điều đê nâng tờ thì biết là bây giờ ngay nâng cái sự nâng tờ thì biết là cái việc đường thô còn đê thì biết là một con chi đôi cầu đúc để Azerbaijan tin chi chỉ huy quảng cáo để ông đắc thử đấy บุคคลแบบนี้เป็นบุคคลที่สมควรเขาแล้วเอเดตขอให้ท่านมีความสุขการสบายใจขอให้ท่านมีความสุขการสบายใจด้วยสติในอย่างธรรมชาติภาเอเดตด้วยสติ ด้วยความรักถนาดีแก่บุคคลนั้นในเวลาสั้นๆจิตสงบลงมาถ้าจิตสงบลงจะเป็นธรรมชาตินี่สำคัญมากความจริงเราไม่พูดคุยกับลมที่ธรรมชาติลมที่เป็นธรรมชาติเราไปบังคับในเวลาปฏิบัติอันธรรมะสติมากเพราะฉะนั้น

แล้วก็เด้ลืมตาปฏิบัติไม่ได้ถ้าปฏิบัติไปลืมตาไม่มีมาที่จะสามารถจเจริญสมาธิที่มีกำลังมากเพราะฉะนั้นด้วยหลักตาเราต้องปฏิเรื่องการปฏิบัติจะสังเกตว่า มีเหงื่อและร้อนเพราะเกรงร่างกายหรือนั่งสมาธิในท่าที่ไม่สบายหรือเปล่า แต่เมื่อไปอยู่กับลมหายใจลมเย็นๆจะไม่ว่ายเข้ามา สลับกันไปมา เป็นอาการปกติหรือไม่ที่มาจารย์ได้แนดนำ การถือมิตรในหรือทางต่งคือข้อต่างต่ทำนี้แต่ว่าก็ไม่ยังบุคคลที่ทำตามตามนี้เอเดตาให้เกี่ยวเอเดตาให้เกี่ยวโลเอเดให้เกี่ยวบุคคลที่ทำรู้ตอนที่จะปฏิบัติอนันตสัมป ถ้าจิตสงบดีการปฏิบัติจะเปี่ยนไปเดี๋ยวจะมีเราปฏิบัติอนาคตสติเราไม่ควรไปสังเกตลักษณะท่าความร้อนความเย็นในลักษณะท่าในเวลาสมาสังพุทเจ้าทรงสอนอนาคตสติ ก็ ซึ่งสอนไว้เพื่อจะกำหนดโลกที่เป็นอันยหญ่ไม่ใช่ปรมาถ้าไปสังเกตอาการน้อลักษณะน้อลักษณะเองนนี้จะกลายเป็นท่ากันมีลักษณะร้อนลักษณะเย็นในเวลาหายใจเข้าหายใจออกไม่ใช่ว่าไม่มีแต่ไม่ใช่อารมณ์ เค่อยู่กับเดิมที่เห็นมันอย่าไปสนใจเราร้องความจริงบางทีเราจะรับรู้ลักษณะแบบนี้ แต่ไม่เป็นแค่ไม่ไปตามรู้ลักษณะต่างๆเรื่องจิตต่งการหายใจการปฏิบัติในครั้งนี้ ลมหายใจสั้นเราทำหายใจเร็ว หายใจเบามันกระแทกไปกระแทกมา รู้สึกอึดอัดเหนื่อยที่จะหายใจ แน่นหน้าอกนิดดรู้สึกกระวนกระวายเหมือนเพ่งอะไรบางอย่างอยู่ตลอดเวลาค่ะคือเขาบอกเขามีลมหายใจสั้นบ้างนะคะเร็วบ้างแล้วลมหายใจเยอะกระแทก กระแทกก็เหมือนกับว่าเราถูกสัมผัสแล้วทำให้รู้สึกอึดอัดแล้วเหนื่อยที่จะหายใจ แน่นหน้าอกรู้ไหมทำไมเป็นแบบนี้ไปบังคับเลยกำหนดรู้ไม่เป็นธรรมชาติพอเป็นแบบนี้อึดอัดเหนื่อยเป็นทุกข์ไม่เป็นสุขความจริง การปฏิบัติไม่ใช่สิ่งที่ก่อให้เกิดความทุกข์การปฏิบัติเป็นสิ่งที่ก่อให้เกิดเกิดแต่ความสุขถ้าเป็นทุกข์เห็นอยู่แล้วเห็นที่ไหนความเพียรนีเพราะว่าเราเป็นผู้ที่อยากจะสำเร็จสิ่งที่เราทำในในเวลาเราสวงหาธรรมะรู้ เงินทองทุกอย่างถ้าเราใช้ความเพียรม้ากในเวลาสั้นๆบางทีเราสำเร็จได้ใช่ไหมแต่ในการปฏิบัติไม่ทำงานไม่เห็นประโยชน์มีแต่ความชั่วไม่มีความสุขเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นตามวิสัยของเราเราได้ทำงานตามตามใจ ตามใจตามใจที่ดีเราก็ได้ทำด้วยความรู้ความคาดหวังความอยาก เพราะฉะนั้นจะได้ความเพียรมากขึ้นถ้าความเพียรมากขึ้น จะไปมาข้าบนจะได้เป็นคุณชาติเดี๋ยวก็จะถูกมาเหนื่อยเดี๋ยวภาพปฏิบัติแต่นี่ต่อไปในที่สุดไม่ไหวแต่ไม่อยากจะปฏิบัติเลย ราะฉะนั้นตัวนี้ตัวที่ถามคำถามนี้ ก็ต้องเอเมตตาก่อนที่จะปฏิบัติอราปานสตินี่สำคัญเพราะไม่รู้เรื่องที่เป็นธรรมชาติ เพราะว่าจิตไม่สงบเพราะว่าเพราะฉะนั้นไปบังคับดูเพราะฉะนั้นเราไม่คุยกันหลวงี้บอกว่ายืนความยืนกเหนดลมหายใจยืนได้นิ่ง ตัวไม่ตัวเองยืนได้นานรู้สึกว่าทำได้ดีสำหรับการนั่งสมาธินั่งไปได้พักใหญ่ๆรู้สึกว่าทั้งแขนและขาเป็นเหน็กชารู้สึกหนักมาก แต่พอกลับไปดูลมหายใจเรื่อยๆกลับรู้สึกว่าแขนและขาหายไปเลือแต่ศีรษะและลำตัวเท่านั้นควรจะเป็นแบบไหนของมันคะควรที่ต้องเป็นคับต้องเจ ไม่เป็นรูปแล้วเพราะว่าจิตไม่สงบไม่สามารถรับรู้เดื่ที่เป็นธรรมชาติแล้วก็ไม่สามารถรับรู้เกี่ยวกับเราไดเพราะฉะนั้นอาการต่างๆแบบที่จะเกิดกราบเรียนพระอาจารย์ขณะนั่งสมาธิคดูลมหายใจเหมือนลมหายใจจะถูกถูกดูลงไปที่กลางท้อง และมีแสงสว่างที่กลางท้อง มีความร้อน ตั้งแต่ลำตัวจนถึงใบหน้าหลายครั้ง สามารถนั่งได้รวดเดียวถึงชั่วโมงครึ่งค่ะยังรู้สึกว่าลมหายใจเนี่ยถูกดูดลงไปที่ท้อง แล้วก็ปมีสว่าง ลมหายใจเป็นมาลมหายใจเข้าเนี่ยมันจะลงไปที่ท้อง แล้วทำให้ที่ท้องเนี่ยมีแสงสว่าง และมีความร้อนมันร้อนทั้งลำตัวและใบหน้าในขณะที่เขานั่งได้ถึงหนึ่งชั่วโมงครึ่งผู้ปฏิบัติคนนี้ ต้องปรับตัวเอง อย่าตามโลภข้างในอย่าไปใส่ใจที่้องแสงประตูดีดีแต่ถ้า ฝึกจิตของดูวเองเพจะอยู่บางตัวบางจมูกหรืออากานี้โดยไม่ตามข้างในจดถึงท้องให้ดีสติตั้งอยู่กับลมเข้าลมออกมากที่สุดสมาธิจะดีขึ้นแสงที่เกิดขึ้นก็จะจ้างขึ้นเราจะนั่งให้ฟังอยู่ข้างใน บุคคลที่บำเพ็ญบารมีมาบุคคลที่มีบารมีแม้แต่บารมีบัตกรรมฐานชนิดใดชนิดหนึ่งแม้แต่มันเป็นกรรมฐานที่พระพุทธเจ้าทรงสอนไว้ในระหว่างการปฏิบัติเห็นแสงนั่นเองแต่ครูบาอาจารย์ที่ได้สอนตาม ข้าสารสัมพุทธเจ้าบางทีแนะนำท่านอย่าไปสนใจมันทำให้หายอันนี้ก็มีความจริงอันนี้เป็นดีอาตมาพูดถึงบุคคลที่มีบารมีไปปฏิบัติกรรมฐานอันใด antaikata de te acekam tadima samasabuddha so so right ้ n e thing itself แต่ถ้าไม่ได้ปฏิบัติตามคำสั่งสของพระพุทธเจ้าไม่ติดตัวไม่เจริญมากกว่านี้ เพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้ตามคำรมเราเข้าใจว่ามีบางมีเอกแสงที่เขา เดี๋ยวไม่ต้องไปสนใจแสงไม่ต้องไปสนใจท้องดับดาวทั้งในไปเทการตรวจรู้ลมต้องให้ฝึกให้รู้ลมกายที่กายจะรู้ที่กายที่หนึ่งถ้าทำแบบนี้ต่อไปสามารถเข้าถึงชั้นได้วันใดวันหนึ่งได้ปฏิบัติไปได้ดูว่าอาจารย์ที่สามารถเรียนรู้สะนสอนตามพระสังคมพุทธเจ้ เรียนมหาราะนำดูลมหายใจอยู่สักพักก็จะเกิดอาการหายใจลมหายใจหายใจไม่ใจนิ่ง ไม่คิดอะไร รู้สึกเหมือนว่างว่างนิ่งนิ่งไม่มีความรู้สึกอะไรเลยจะแก้ไขอย่างไรคะมีความสุขสงบเพราะฉะนั้นไปเย็นดีมัน บุคคลที่สามารถกำหนดรู้เรื่องเข้าเรื่องออก ให้อย่างมีสมาธิเกิดขึ้นมีความสื่อสนุนดังนั้นให้ทั้งหมดไปยินดีความสื่อสนุนเพราะฉะนั้นลืมจะอยู่กับลมเพราะฉะนั้นลมผ่านมาในสาติก็คือไปยินดีความสื่อสนุนลมก็ละเอียดดีในเวลาลมละเอียด ถ้าจิตไม่สนใจอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งเลิกไปถ้าใจถ้ามีมีฟุ้งเลิกจากอปรถ้าทำมเพียงมากไปเลิกจากอปรถ้าสติอ่อนไปเลิกจากอปรเราต้องมีฉันทะฉันทะเข้าใจไหมฉันทะ ต้องมีฉันทะที่มีกรรมนะเพื่อจะอยู่กับโลกที่สังขารเวลาโลกละเอียดเราต้องฝึกจิตของเราให้อยู่กับโลกละเอียดโดยวางอยู่ในควาทุกอย่างความสุขสงบต้องวางอยูุเบกขาไม่อย่างนั้นโลกจะหายไปเมื่อวานปฏิบัติไป ดูดูลมหายใจอยู่นนสักครู่ ก็รู้สึกว่าช่วงตัวแขนจะหายและลอยได้เบาๆรู้สึกปวดไปหมดแต่พอกดลมหายใจ ก็ได้ตลอดเวลาจิตออกจากปฏิบัติไปหนึ่งครั้งครั้งที่สองได้ลงนั่งใหม่อีกสักครู่ ก็เกิดอาการตัวสายไปโยกมา แต่รู้สึกตัวและกำหนดลมหายใจเข้าออกตลอดเวลาขอพระอาจารย์ช่วยแก้ไขค่ะคือครั้งแรกก็นั่งลงไปก็เจอตัวก็เบานะคะแล้วก็ก็ยังกำหนดลมหายใจอยู่รู้สึกขาที่มันจะปวดก็เลยออกมาจากสมาธิอกมาออกสมาธิตปพักแล้วครั้งที่สองกลับมานั่งใหม่สักครู่ ก็เกิดตัวสายโยกไปโยกมาลม ตัวโยกตัวโยกโยกไปโยกมาก็แต่ก็ยังกระโดดลมหายใจอยู่ตลอดเวลาาสามารถกาียนรู้ัมให้ตลอดเวลาก็ดี เดวระพุทิบัติอารามนสติเราต้องตั้งร่างกายให้ตรงแล้วก็ร่างกายที่ที่อาตมาเข้าใจแต่จำไม่ได้ได้โยกครับโยกโยกไปโยกมาเขาที่เขามีอาการอยู่สองอย่างเลยที่นัางตัวเบาจะลอยได้ เขาเลยต้องขอแต่สนับที่เวทีพอเขาลงห้าใหม่ โมเข้ากับโยกนะคะแต่เขาก็พยายามเกาะรวมในใจอยู่แล้วก็ถูกต้องนะยค่ะถ้าสามารถดำเนินรู้เดิมได้อย่างดีก่อเดิมนั้นสมาธิเกิดขึ้นก็จะนั้นตัวเบาสบายเหมือนลอยตอนนั้นไม่ต้องไปสนใจมันอะนรผลที่ดีเกิดขึ้นแต่เราต้อง Nehemiah picked up low flow and we made license and one was about. You about, was about, Sama Chui Rao, Sama Chui Rao Nam, Nehemiah, we know soon, maybe we will. On that, Rao, one Nehemiah picked up low flow. ความสุขสงบความสุขความ ตอนว่าสบายนั้นไม่ใช่จุดประสงค์นรอย่าไม่ไปถึงจุดประสงค์อันนี้เป็นคนดีอยู่เพ่ใดระหว่างเราี้เพราะฉะนั้นไม่ต้องไปสนใจมันมันเองสามารถช่วยเราได้แล้วถ้าว่าอยุดอยุ่ไปอยุ่มาโยกไปโยกมาถ้าโยกไปโยกมาอันนี้หมายความว่ามีเจตนาอยู่ ถ้าไม่มีจินจะไม่เป็นเห็นด้วยไหมนี่ทำไมทำแบบนี้มีความอยากจะทำแบบนี้ใช่ไหมถ้าไม่มีความอยากทำไม่ได้ถ้าเราตายไปเป็นสุอใล่ไมสุอทำอะไรได้ไม่ได้ทำอะไรจิตไม่ทำอะไร พรามอยากไม่ดีแล้วเพราะฉะนั้น การเคลื่อนไหวจะไม่เกิดขึ้นแล้วเพราะฉะนั้นยกไปยกมาเพราะว่ามีจริงเพราะฉะนั้นให้มีเจตนาก็จะตั้งร่างกายให้โปรตลอดไม่ต้องมีเจตนาอยู่ จะรู้ถามว่าขณะที่ดูลมหายใจในลมแรกมีลมละเอียดและเบาลงเบาลงเกิดความเข้าใจว่าลมกำลังแสดงไตรลักษณ์ใช่ไหมไตรลักษณ์ค่ะเมื่อลมหายไปเนี่ยลมกำลังแสดงสภาวะไตรลักษณ์ไตรลักษณ์อันนี้จังทุกขังอนัตตาขอเรียนถามพระอาจารย์ ขณะที่ดูลมในวันแรกลมมีความละเอียดและเบาก็เกิดความเข้าใจว่าลมกำลังแสดงไตรลักษณ์ถ้าพูดถึงใจรถ้าพูดถึงใจรล้ว ที่เกิดนิจจังรูปานุรักษาความเข้าใจแค่นี้ไม่พอลงยาวลงสั้นลงเบาลงละเอียดเรียนอีกทั้งนั้นเพราะฉะนั้นลงเบาลงยาวนิจจังไม่เป็นตลอดหรือก็สั้นหรือก็ยาวหรือก็เบาหรือก็ละเอียดแต่ เมื่อจะเข้าใจลักษณะนิจจังทุกขังนัตตังที่แท้จริงเราต้องเห็นรูปนามปรมัตถ์ก่อนถ้ายังไม่เห็นรูปนามปรมัตถ์เราไม่สามารถเข้าใจไตรลักษณ์ที่สามารถไปถึง สาวะเข้าถึงพระนิพพานถ้ายังไม่เห็นรูปนามแต่ละครัลักษณะนิจจังที่เป็นนิจจังที่เป็นทุกขังที่เป็นอนัตตานั้น จะไม่มีกำลังใช่ สิ่งดีๆก็จะไม่เป็นกับเรสิ่งชั่วก็จะไม่เกิดกับเราอยู่ดีเดี๋ยวก็หายไปเดี๋ยไม่ดีสิ่งไม่ดีเกิดขึ้นเดี๋ยวก็หายไปเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากจะบอกว่าอันนี้เป็นอันนี้จังก็บอกได้แต่ความความเข้าใจ แค่นี้ a n c พอ h a t นั่งสมาธิกระโดลมหายใจร่างกาย ร้อนขึ้นร้อนร้อนขึ้นถึงห้านาทีพอดีจามความร้อนนั้นจึงหยุดไปผมถามปัญหาว่าเพราะอะไรร่างกายร้อนขึ้นร้อนขึ้นเตโร ไปได้ไปใส่ใจลักษณะธาตุที่กิออยู่ในตัวร่างกายพอจริงตัวร่างกายนี้ประกอบด้วยธาตุสีธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟในแต่ละบุคคลลักษณะธาตุที่เกิดอยู่นั้นไม่เหมือนกัน บางคนลักษณะดี ที่ลักษณะแข็งคือบางคนลักษณะร้อนคือหบางคนไปกำหนดรู้ลักษณะแบบนี้เพราะฉะนั้นทำให้อาการร้อนจะเกิดขึ้นมาได้เราไม่ควรไป สนใจใส่ใจลักษณะต่างๆที่ปรากฏขึ้นมาในตัวร่างกายที่มองดูเีคาแล้วก็กบบมาดูลย ถ้าอยู่กับราหรือไ้ไปสนใจอันใดอันหนึ่งที่ปรากฏในตัวร่างกายสามารถแก้ปัญหาทุกอย่างได้หรือถ้าไปกำหนดรู้ความร้อนอันนี้จะชัดขึ้นมาอีก เพราะฉะนั้นอย่าที่ เราต้องอธิบายคือท่านหลายท่านใจถ้าเราปฏิบัติอานาปานมากขึ้นมากขึ้นเดินละเอียดมากขึ้นอันนี้คือกระบวนการถ้าเราปฏิบัติภาพกระมฐานมากขึ้นมากขึ้นอันนี้ชัดเจนขึ้นไม่ละเอียดเลยเพราะฉะนั้น ถ้าเราไปสนใจให้ใส่ใจลักษณะใดๆในตัวร่างกายที่เกอยู่ทำให้อันนี้ชัดขึ้นมาอันนี้จะลดความดันที่แบบอะไรนะเพราะฉะนั้นไม่ควรไปสนใจเราไม่สามารถแก้โดยการดรรู้ลักษณะที่เกอยู่โดยตรงเราสามารถแก้อันหานี้โดยอ้อมโดยการดรรู้โดยความดาม ถ้าการหรือรู้เดิมเขาเดิมออกเดิมาอยู่ในฐานทุกอย่างกนสาวาเก้ทุกอย่างโดยโดยอ้อมทั้นข้อสองนะคะถ้าหลับตาทำสมาธิใหม่ ก็เห็นแสงตรงหน้าที่ปลายจมูก จากดำเป็นเทา จากเทาเป็นสว่างจ้า เห็นอยู่ถึง25-30 นาที ในขณะนั้นเขาก็ดูลมหายใจ โดยเป็นจังหวะนับห้าหนึ่งถึงห้าเข้าออกนะคะและในท้องก็เกิดอาการ สั่นเคลื่อนไหวม้วนไปมาหรือขึ้นกระทบลมหายใจม้วนเข้าแล้วก็ม้วนออกวนไปวนมาอีกสิบนาทีไม่คนไหนไม่ต้องกินน้นแล้ว เดี๋ยวไปปฏิบัติ สุนทรีบาที่สามารถสอนได้เดี๋ยวก็จะก้าวหน้าต่อไปดีอยู่แดีแล้วใช่ไหมแล้วหลังจากนั้นพอเขาดูลมหายใจต่อไปเขานั่งต่อได้อีกสิบห้านาทีโดยมีสมาธิอย่างสงบเป็น ปกติเป็นปกติสมาธิดีปกติดี้าจบครับอาจารย์ถามว่าคนไหนอยากเห็น จ้าของคาร่นีะาจชวนให้ไปปฏิบัติล้นะคะเื่อหาของพออันนี่ได้เกี่ยวกับสภาวะที่ที่เราได้ไั้ก็ที่เห็นแสงทั้งหมดทั้งหลายต้องออกจากบ้านแล้วมีหลายๆคนไม่ใช่คน ามแสงเยอะมากมีคำถามแสงเยอะมากใช่ใช่ยมเลยต้องเปลี่ยนเป็นเรื่องอื่นนะเดี๋ยววันนี้นะคะคงจะเป็นคำคำถามที่ไม่ได้เกี่ยวกับการปฏิบัติอยากจะขอคำแนะนำการดูลมหายใจ อานาปานสติในท่านอนต้องทำอย่างไรคะในท่านอนก็แค่กำหงดรู้ลมผู้ปฏิบัติ ทั้งหมดที่เราเมื่อกี้ก็บอกกันในเวลาราไรเงานที่ในเวลาในเวลานอนนอนที่ยาวในที่ยาวนอนนี่คือสอง đây bây giờ đường đời tìm với giờ chi sẽ khó được đường thấy chỉ với sự thân mình câu phòng thầy nhằm đi có trở nên lương sắc lương kiểm thân sắc cần được cái gì เดอจะมาไม่ให้กำลังใจินทงนานๆเดี๋ยวก็จะนนม่ด้ก็หลับก็เลยมาเี่นนะสิบห้านาทีพอเราลุกขึ้นปฏิบัติเรา๋ยวในเวลาที่นั่งปฏิบัติถ้าสามารถผ่อนคลายได้แต่เราในในเวลาที่ทขานอนนอนลงเตือนถ้าเราสามารถปรับตัวเองแบบนนอนในเวลานั้น ทำให้ของไทยดีและทั้งหมดได้ดีเหมือนกันแต่ในเวลานั้นผู้ปฏิบัติทั้งหลายก็ทำให้ตีงใช่ไหมเข้าใจไหม tension ก็เลยมีความตีงเพราะว่าในของไทยเพราะฉะนั้นถ้าสามารถวางใจและสามารถทำให้ใจและกายของ thời vì để thi ngờ thì một điều thời gian càng cần được đi càng cần được đúng được đi khuyết được thật để được có đi lâu mới có đi thật nam có đi vật chú bộ chú bộ biết sống chú bộ ở đi ở đi vật này không sửa chữa để ở đi vật để đi theo con người người là thằng nam bài sống biết sống chú bộ để อยากจะไปที่ปากจบเราต้องเน้นนะยืนไปที่ปากจบเดี๋ยวผมคลายดีแล้วก็นั่งไปที่ปากจบไปที่ัากจบอีสองชั่วโมงแต่อยากจะไปที่ปากจบอีกเราเน้นำนอนบนเดือนสิบห้านาทีผ่อนคลายได้ดีแล้วก็ไปที่ัากจบอีกถ้าทำแบบนี้ก็จะทำได้ดี คำถามต่อไปนะคะแสงสว่างเมื่อจิตปิดตาลมหายใจเข้าออก มีลักษณะเป็นสีขาว หรือเป็นสีเงินครับเราที่รู้สึกจะเป็นสีขาวลอยอยู่ตรงหน้าทันนี้คิดไปเองหรือจิตเป็นสมาธิครับเออนานเลยเรียก bây giờ thầy thầy thầy hứa tôi thầy cứ xài đây mà không có gì không quan tâm cho nên là thầy nói đừng có cứ xài ngày ngày ta rất lắm bài sử xài để để này vì là bị sẽ thể là hoàn ta làm tự đi vào này vì là chỉ bị sẽ thể เดี๋ยวจะมีเสงเดดท่านหลับตาก็มืดมาหมดทั้งเพราะฉะนั้นในเวลาที่ยังไม่มียังไม่เป็นสมาธิเห็นแสงไม่ได้กลางวันกลางคืนเหมือนกันกลางคืนก็มืดกลางวันก็มืดเพราะว่าเราหลับตาไว้ใช่ไหมแต่ถ้าสมาธิดีขึ้นแสงกระโดดขึ้นสีขาวหรือสีทองหรือสีอะไรก็ได้ ได้ต้นไปสนใจผู้ปฏิบัติท่านหลายก็สนใจเหมือนกันเพราะมีความสนใจเอ๊ะอันนี้ถูกหรือไม่จริงหรือไม่ลืมตาดูก็ไม่เห็นไม่ใช่อารมณ์ของตาเพราะฉะนั้นลืมตาดูไม่ได้ไอ้อารมณ์ของจิตอารมณ์ของปัญญาเห็นด้วยปัญญาเห็นด้วยจิต เม้แต่บุคคลที่สามารถคบฌานได้แสงจ้างก็บุคคลที่ปฏิบัติอยู่ค่อนข้างเห็นไม่ได้อันนี้ไม่ใช่ของเขาอันนี้ของของของพระและนี่เป็นคำถามที่เขียนขึ้นมาเดี๋ยวนี้นะคะส่งมาจากข้างหลัง การแผ่เมตตาให้ตัวเองจะต้องพูดอย่างไรการแผ่เมตตาให้ตัวเองต้องพูดอย่างไรคะขอให้ข้าพเจ้ามีความสุขในวันจันทร์อันนี้เป็นเรื่องของสีนะคะคนที่มีสีห้าไม่ครบจะทำสมาธิสำเร็จหรือเปล่า ขอพูวงคำถามที่ตอบเลยนะคะแล้วเป็นนั่งสีสมาธิจะมีอันตรายไหมคล่าสีก็ไม่ครบไม่ไม่ครบสีห้ามีสีห้าไม่ครบนั่งสมาธิสำเร็จไหมแล้วนั่งไปแล้วจะเป็นอันตรายไหมคะับเวลาถ้าพิจารณาที่ความจริงที่เป็นอยู่ในเวลาอยู่ข้างหลังเราปฏิบัติ ไม่ได้ฆ่าไม่ได้เอาสิ่งของไม่ได้ทำไม่ได้ทำการมีชีวิตฉันไม่ได้ตัวในกระพฤติผิดในการกระพฤติผิดในการกระพฤติประพฤตผิดกระพฤติผิดในการไม่ได้ทำแบบนี้แล้วก็ไม่ไดใโกหก నైతిలాలమే యరి యరి దేమిలాని సింబోలి సుదేన సింబోలి సు เพราะฉะนั้นถ้าจริงๆ ถ้าถ้าเราพูดจริงความจริงในเวลาที่มาเข้าเข้าสั้นๆดียาตอนนั้นเราก็ปฏิบัติอยู่เลยで นอกเวลาปฏิบัติอาจจะไม่สามารถปฏิบัติสิ่งห้าอาจจะไม่ครบก็ได้แต่ในเวลาปฏิบัตินั้นก็ไม่ได้ทำสิ่งชั่วอย่างนี้ก็เลยเพราะฉะนั้นที่สำคัญในเวลาปฏิบัติถ้ายาวนานหรือถ้าสั้นๆในเวลานั้นถ้าสิ่งบริสุทธิ์อยู่ ก็จะไม่รบกวนการปฏิบัติแต่ความพิสูจน์ในคารวะไม่เหมือนกันคารวะพิสูจน์เีลบศีลไม่บริสุทธิ์ปฏิบัติจะไม่สำเร็จต้องแก้ปัญหาตามวินัยก่อนแล้วก็ต้องปฏิบัติก่อนแต่ถ้าเป็นคารวะ แต่ที่ตัดสี่ห้าหรือขาดไปก็ถูออีกสมาทานอีกแล้วก็รักษาให้ดีด้วยความเคารพแล้วก็ปฏิบัติต่อก็สามารถรู้ได้ถึงควาพที่มีความดีจริงรายนี้นะคะติดเพ่งบางครั้งก็เพ่งจนปวดหัว แต่พอไม่เพ่งก็เผลอจะทำอย่างไรที่จะอยู่ตรงกลางคนเราคนที่อยู่กับทางสองทางเพ่งผอนไทายมากความเพียรมากไปทางหนึ่งแล้วก็ควานคลายมากไปอีกทางหนึ่งไม่ชำนาญที่จะอยู่ ทางตวทางออกคือทางตวบัจชีมาปฏิปนาทางตวอาตมาเองก็ได้ทำแบบที่มาเหมือนกันเดี๋ยวก็ทำเพียงมากไปปวดหัว อาการเดินเข้ามาเดี๋ยวก็ผ่อนคลายมากไปอีกง่วงนอนหรือก็ปรับ มาอยู่ตรงกันไม่เข้าใจเพ่งดูอีกหรือว็ผ่อนคลายอีกใหนนี่เป็นประสบการณ์ของทุกคนไม่ใช่แค่คนเดียวเราต้องปรับเพราะว่าเราไม่เข้าใจจะอยู่กลางกลางเราชอบอยู่เราคุ้นเคยอยู่กับสองทางที่เป็นเกินอยู่ความเพียรมากไปก็เกินอนกัน 安排吗？另一个规律，你上班的那个时间段，八点到九点之间，或者三八点工厂那，八点到九点，那当然都要准时，交代给群。你难道在工厂工作多久？ จริญสมาธิบริวัอานาปานสติกำหนดดูลมหายใจ เจริญไปนสภาพหนึ่งรู้สึกตัวลอย เห็นเป็นเหมือนพบพบเห็นเทวดาบ้างพบเห็นคนที่ตายไปแล้วบ้างอย่างนี้ถือว่าเจริญสมาธิถูกต้องหรือไม่ และควรจะปรับปรุงอย่างไรตามคำสั่งสำนขังพระพุทธเจ้าบุคคลที่อยากจะสังเกตในการปฏิบัติต้องมี 人的性格，有的时候人的性格，估计会比有的时候人的性格会强点。有的时候人的性格不强，不强，不强，不强。有的时候人的性格，是。 cơm được Mình là sĩ cần tôi không chạy Mình là sĩ cần Cơm được làm đây Đây Cơm để làm đây Come the time white night I got away. You will yet, yet fly. You will yet fly. Yet. Yet fly. Yet, yet fly. They, come the time white. อะไใจเข้าใจไหมตมานีไม่เคยเข้าใจทำใหม่ๆเยกตัวในการกระทำไว้ในใจเดี๋ยวตมาจะจธิบไปโดยใช้คำแน่นๆดีไหมเดี๋ยวเทุกคนทำใหม่เมื่อกี้สองคำที่เข้าใจไหม เข้าใจก็ไม่ต้องบอกเลยคนไทยเข้าใจคำคำศัพท์ไทยก็ไม่ก็เรียนก็ดีแต่ไม่เข้าใจไม่เข้าใจไม่าเขาแยกฝ่ายแต่ว่าเออโยมเข้าใจไหมเข้าใจ โอนิโสมนสิกันคือ การใส่ใจการกำหนดรู้การพิจารณาในสิ่งที่ควร การเกิดทางไว้ในใจเดี๋ยวทิ่ไปให้หน่อยการเกิดทางไว้การเกิดทางไว้ในใจแปลความว่าอะไรเดี๋ยวคนเข้าใจเหมือนกันการเกิดทางไว้ในใจการพิจารณาใน โบื้องสูงเบื้อสูงและราชกาเป็นการเกิดตามภาษาที่พวกแปลก็คือการพิจารณา ในใจโดยแยกขายแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยเข้าใว่าเราเนี่ยเมื่อมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นกับเราเนี่ยเอาเหตุการณ์ที่มาพิจารณาโดยใช้ปัญญาผู้ลงไปให้ภาษีนี่เป็นสิ่งที่ถูกต้องสมควรหรือไม่ถูก ถ้าง้นเดีนยัอนตราจะให้ผู้เปิดมาอันนี้จะดีกว่าโดยถ้าให้ผู้เปิดมาก็จะเข้าใจดีในเวลาความปฏิบัติอานานานสติอารมณ์กับทานคืออะไรหายใจเข้าหายใจออกบุคคลที่มียอนิโสมนสิ่างคือบุคคลที่แค่รู้ลมเข้าลมออกไม่รู้อารมณ์อื่นๆบุคคลนั้นมีโยนิโสมนสิัาร ข้าใจไหมเนี่ยแล้วก็ดีวันน้เหมือนสมาธิจิตเอ๊ะเราต้องมีสมาธิอยู่ในใจไม่ใช่ไม่ใช่ตามคำสั่งสอนขพระพุทธเจ้าบุคคลที่มีโยนิสมนสิการมีบุคคลที่รู้อารมณ์ที่ตัวเองปฏิบัติอยู่ไม่ยอมจิตไปสนใจอารมณ์อื่นอันนี้หมายความว่าโยนิสมนสิการเพราะฉะนั้นเมื่อกี้ที่คำถามดอจิตกุ อะไรไปเขานั่งสมาธแล้วก็เห็นเทวาเออใช่ใช่ใช่จงได้ถ้าอารมณ์อื่นๆที่เทวดาแล้วก็อารมณ์รูปภาพต่างๆกระตุ้ขึ้นมา เพราะว่าไม่มีโยนิโสมนสิกา ถ้าอารมณ์อะไรอเกิดขึ้นเราไม่ต้องไปสนใจที่กลับมาดูเราต้องิ่กแบบนี้ต่อไปที่พระสัรสาสัุจะสทรงสอนไว้ผู้ที่มีโมนิสสผู้ที่มีโมนิ่สในสิ่งกันจะสามเรถในการปฏิบัติจริงๆถ้ามีอมนิโสในสิ่งกันในความว่า ไม่ยอมจิตของตัวเองให้ไปรู้อันนี้อันนั้น เพราะฉะนั้นถ้าจิตไปรู้อันนี้อันนั้นแล้วเตือนตัวเองก่อนไม่มีโยนิโสมนสิกาให้มีโยนิโสมนสิการหมดถ้าอย่างนั้นก็จะเข้าหน้าโตไปอันนี้ก็คงเป็นรายงานว่านั่งได้ถึง45นาที แต่ปวดมากวางคุณเบกขาแล้วมาดูลมก่อนพอปวดก็ทุเลาลงสักพักก็กลับมาปวดอีกจนต้องเปลี่ยนอิริยาบถ ขณะที่นั่งก็มีเรื่องคิดบ้างพอรู้ตัวกลับมาก็มาดูลมอยูจึงถึงรู้ว่ามีสติไม่ง่วงไม่เห็นแสง แต่แต่พูดถึงเรื่องที่บ้านด้วยนะคะไม่เห็นเออพอกลับมารู้ตัวก็ดูลมต่อถึงรู้ว่ามีสติไม่ง่วงแต่ไม่เห็นแสง ถามว่าถ้าเป็นคารวะกลับไปที่บ้านแล้วนั่งสมาธิครึ่งชั่วโมงหรือหนึ่งชั่วโมง จะมีโอกาสถึงฌาน้วยคะลงทุนน้อยแต่อยากได้กำลังมากกำไร อยากได้กำไรกำไรแต่ยังไงก็ดีกว่าที่ไม่ทำทำต่อไปแต่ให้ลงทุนมากขึ้น เรียนเกิดการเรียนถามวิธีปฏิบัติมีวิปัสสนาญาณที่ไม่ง่ายแบบนั่งเรือข้ามทะเลที่พระพุทธเจ้าทรงสอนไว้พร้อมวิธีประยุกต์ที่ง่ายๆ ที่พระอาจารย์ในปัจจุบันนำมาแนะนำจะได้หลีกออกไปปฏิบัติที่ถูกต้องจุดอยากได้วิธีการปฏิบัติวิปัสสนาญาณที่ง่ายๆ สงสัยจะไม่ลงทุนอีกแล้วครับอยากจะเป็นคนร่ำรวยแต่ว่าอยากจะทำแบบคนจนใช่ไหม ไม่ได้พูดเรดิๆอยู่ทางออกจากสังสารว่าไม่ใช่ทางง่ายถ้าทางง่ายเราจะไม่กลุ้มัวพูดเรดวๆ อยู่หรือแสวงหากามารมณ์อยู่กับกามารม enjoy กามารมณ์ในวันใดจริงเวลาก็ใจไปก็ดีมาเข้าสู่ภาพนิพพานดีแค่ไหนถ้าเป็นไปได้อัตมาก็จะไม่อยู่ชีวิตแบบนี้ทำท่านบริยานหน่อย ได้ไหมไม่ได้ไม่มีทางได้เด็กเราไม่ไม่ต้องพูดยากหรือง่ายเด็กบุคคลที่มีบารมีบุคคลที่มีบารมีสามารถทำแต่ละขั้นตอนต่อไปได้อย่างสบายสบายจนถึงเข้าเข้าสู่ขั้นนี้ได้ แต่อย่าคาดหวังว่าถ้ามีทางง่ายๆก็จะดีไม่มีไม่มีอาจารย์ครับขอโอกาสครับถ้าง่ายอย่างนั้นนะครับ พระพุทธเจ้าคงตัสรู้อยู่ในวังไม่ออกจากวังเลยคำถามต่อไปนะคะ็นขอถามคุณรวมเลยเป็นโรคที่ปวด เลยเจ็บป่วยเรื้อรังเวลานั่งสมาธิจะมีทุกขเวทนา้างทำให้นั่งสมาธิไม่ได้สามารถที่จะเปลี่ยนเปยนการไปนั่งเก้าีได้ไหมคะแล้วการนั่งก้าี้จะได้สภาวะดีีไหมคะอาตมาได้นำผู้สูงอายุแล้วก็ผู้ที่มีปัญหาที่เขา ก็จะนั่งลงเก้าอี้มีลูกศิษย์คนหนึ่งชาวเก้าอี้มีปัญหาที่เขาแต่อายุยังไม่ยังไม่มากเพราะว่ามีเป็นแอคซิเดนเป็นเป็นสาเหตุอุบัติเหตุเกิดขึ้นในชีวิตก็จะนั่งมีบารมีเห็นแสงอยู่มาเห็นแสงมาแล้วเนี่ยอยากจะเป็นฏิบัตนแต่คน 咱光听买房，阿个嘛个？比咱光搞地，啥个都成问题。这个工地地，房地产那边阿个嘛也难，还他妈在在难过，过难过，嗯，那你肯定要回去的意思。他老咱光搞地，除了个，他。 ลงเข้าเราวางเท้าไว้ก็เลยทำให้วางนะท่านนั้นนะมันได้ขาบวมเพราะฉะนั้นบางทีก็อาจจะไม่สะดวกแต่ถ้ามีบางคนก็ไม่มีปัญหาแต่ยังไงถ้ามีปัญหาที่เขาหรือผู้ที่มีอายุสูง ปฏิบัติงเท่าที่้ถามเพราะว่าเพราะตั้งแต่เริ่มต้นการปฏิบัติปัรนาเลย ไม่ได้ฝึกสมธิเจริญท่านแต่สมาธิคู่กับเจริญสติดูรูปนามในปัจจุบันจนถึงขั้นสูงสุดแล้ว แบบในชีวิตประจำวันก็รู้การเคลื่อนไหวไปได้เอง รู้ปรมัตโดยไม่ต้องพยายามทำแต่มีปัญหาว่าจิตหรือนามธรรมเห็นแต่ไม่ชัด แบบมัวมัว รู้จิต รู้จิตรู้ได้ แต่ก็เห็นไม่ชัด เพราะไม่ถึงระบบจริงๆ การแก้ปัญหานี้ คิดว่าสมาธิไม่พอใช่หรือไม่คะแล้วถ้ากลับมาฝึกสมถะแบบอย่างเดียวมันจะเป็นการถอยหลัง หรือเปล่าแล้วก็อยู่กับอารมณ์เดียวไม่ได้มันติดแน่อารมณ์ไปเรื่อยๆค่ะในเรื่องจริญสมาธิการรู้การเห็นของเรา ก็จะเป็นรู้เห็นให้สามารถเข้าสู่จุดประสงค์ให้สามารถเข้าถึง คืูประส่นที่เราคาดหวังนะเพราะว่าผู้ที่ไม่มีสมาธิไม่สามารถเห็นรูปนามดิมเห็นแต่ไม่ใช่รูปนามที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสอนไว้เห็นแค่ผิวนัวเพราะฉะนั้น เราควร คิดจิตของตัวเองเพื่อจะสามารถอยู่กับอารมณ์เดียวเพื่อจะสามารถเจริญสมาธิที่มีกำลังน้อยที่สุดผกรปชาสมาธิดีที่สุดอัปปนาชาสมาธิเม่อยนั้นเราไม่สามารถรู้ได้เองรู้นามกรมัตไม่สามารถรู้ได้เองการเล่น คือเอกรูปถ้าไม่เห็นรูปนามและครั้งเราไม่สามารถปฏิบัิวิปัสสนา ตามที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสอนไว้พระอาจารย์สิทนั่งสมาธิรู้ลมตลอดสภาพจิตภายในผ่องใสเวลาออกจากสมาธิ ก็ยังมีสภาวะนั้นอยู่ คือรืงตามาเห็นรอบๆตัวมีความขาวสว่างใส และดวงตาจะมีเหมือนกับ ดาวดวงเล็กๆที่อยู่ แบบนี้เป็นแบบหนูก็หือนกันั่งสมาธิโน้มลงตลอดสภาพจิตใจภายในผ่องใส เวลาออกจากสมาธิก็ยังมีสภาวะที่นั้นอยู่ พอลืมตาก็จะเห็นรอบตัวเลือดขาวใสสว่างดวงตาเหมือนกับมีราวดวงดวงราวเล็กๆวิ่งอยู่อย่างนี้ปฏิบัติถูกต้องไหมหลังจากตื่นตาแล้วก็ดีอยู่แล้วแต่ต้องฝึกในการเรียนรู้เราให้มากขึ้นกว่านี้ก่อน bahwa di kesulitan TV DT non wira betina lancarnya betina komiwa susan betina kalau nak kuatkan dulu baru doa dan ada jumpa sifat hati isi hati lalu kuatkan doa konflik dan kita Nesabra, เาราะว่ามีความสามารถปฏิบัติตนให้บรรลุนิพพานชาตินี้เป็นไปได้หรือไม่ หรือทำเป็นเพียงแค่สร้างบารมีเพื่อชาติหน้าจะได้นิพพาน หรือต้องบวชเป็นพระเมื่อกี้ที่อาจารย์บอกถ้าไม่กลัวผูกถ้าสามารถยูพ้นจากสังสารวัฏได้อาจารย์ก็ จะไม่อยู่ชีวิตนี้เดว่าเราไม่ได้หมายความว่าอยู่ชีวิตคารวะอยู่เป็นคารวะอยู่เป็นคารวะไม่ไม่ได้หมายความว่าไม่สามารถรู้ได้เห็นธรรมที่มีความเป็นจริงถ้าถ้าออกจากบ้าน ความจำเป็นเราต้องออกจากบ้านแล้วก็ลงมือปฏิบัติที่ใดที่หนึ่งที่สามารถสอนเราความสามารถของพระเจ้าแม้แต่ยังไม่พร้อมที่จะอยู่ชีวิตภาพที่สุดเรือเลชีไม่เป็นหลักแต่เราต้องลงมือปฏิบัติโดยใช้เวลาพอสมควรเดี๋ยวอาตมาให้ มาเล่าให้ฟังดูสิษย์หนึ่งของอาตมาเป็นชาวสิงคโปร์พอเขาเป็นผู้ที่มีตำแหน่งสูงในประเทศของเขาประเทศของเขาป้องกันเขาแต่เขามีบารมีอยู่ออกจากบ้านเป็นยังเป็นคาราวะปฏิบัติสองเดือนต็มตัวตอนนั้น สมาธิดีขึ้นแต่ต้องไปทำงานก็ไป ตลอดเดือนปฏิบัติทุกวันไปทำงานสามเดือนก็กลับมาอีกสองเดือนสามเดือนทำจบเราก็ไม่ลืมจะทำการทำในเวลาอยู่นั้นมีสมาธิดีขึ้นอีก เดี๋ยวรากลับไปอีกหนึ่งเดือนเดี๋ยวกลมาห้าเดือนอยู่ ในที่สุด รู้ได้เห็นทางที่เป็นความเป็นจริงอย่างลึกซึ้งเขาอยู่กับทางได้แล้วเขาสามารถอาศัยทางได้แล้วเดี๋ยวนี้จิตเปลี่ยนไปไม่อยากอยู่กับโน้ตก็ดีดีใช่ไหมน้อยที่สุดก็ต้องทำแบบนี้ถ้าไม่ทำยู่ออาตมา นึกถึงอยากให้โยมท่านหลังนึกถึงสิ่งที่โยมทำมาดอขึ้นโอนเหมือนใช่ไหมกี่ปีโยมหนึ่งปีใช่ไหมเคยขึ้นเคยขึ้นสู่ปฏิบัตที่สอนทางออกชิงหนึ่งปีแล้วเนี่ยน่าอายจริงๆ อยากจะั้งยุพรานิพพานได้อย่างไรใช่ไหมครั้งหนค่ะพระอาจารย์รู้ นั่งสมาธิได้ค่ะ นั่งตลอดได้ประมาณ 50 นาที รู้สึกว่านั่งได้นานนั่งทำให้ฟุ้งน้อยลง ไม่เกิดเวทนา ข้ากำหนดรู้ที่ลมหายใจคำถามก็คือว่าการเรานั่งสมาธิแล้วยังไม่เกิดถึงได้ถึงขั้นเกิดแสงถือว่าเกิดบุญไหมไหมครับเห็นอาจารย์พาวุทีศบุญทุกครั้งเข้าใจว่มเข้าใจว่าหมายความว่าเขาได้สมาธิได้ตลอดถึงห้าสิบนาทีแล้วก็ไม่ฟุ้งไม่เกิดเป็น กำหนดรู้ที่ลมหายใจ แต่ก็ยังไม่สงบถึงขนาดเป็นขั้นเกิดแสงเป็นบุญหรือยังแล้วยังไม่มีบุญอะไรบุญคิดได้ก่อน่บุญคิดได้บุญคิดบุญแผ่ส่วนบุญอุทิ่ส่วนบุทส่วนสุศนอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราสามารถทำได้ตามที่เราทำบุส่ทำได้นั่นเีงไม่เป็นไร แต่ก็สงสัยว่าก็ยังไม่สงบไม่ได้ไม่เป็นแสงเลยถือว่าเป็นบุญเนี่ยเอเป็นบุญเนี่ยเป็นบุญเนะคุณเป็นเป็นบารมีอยู่แล้วอนี่ก็เป็นการดันเป็นบารมีแต่ว่าสงบทำอย่างไรดีอันนี้ดีอยู่แล้วถ้าสามารถลงมือปฏิบัติติดต่อกันนั่นสม่ำเสมอโดยใช้เวลาพอสมควรคนแบบนี้ก็จะเข้ามา การประสบการณ์ต่อมเนานาเราเข้าใจเพิ่มแบบที่เข้าใจก้า้าแต่ต้องใช้เวลาพอสมควรทำอย่างไรเมื่อเกิดความฟุ้งซ่านควรปฏิบัติอย่างไร ก็ขอพูดบอกเลยนะคะแล้วง่วงด้วยจะทำอย่างไรทั้งฟุ้งซ่านแล้วก็ทั้งง่วงข้อหนึ่งทำอย่างไรเมื่อเกิดความฟุ้งซ่านข้อสอง ถ้าเกิดง่วงจะทำอย่างไรและมีสติอยู่กับลมหายใจได้อย่างต่อเนื่องในวิสุทธิมัคมีคำอธิบายผู้ที่บุ้มีคุ้มมากควรนับเลยเข้าออกหนึ่งเข้าออกสองเข้าออกสามทิ้งแปดแล้วก็เด็่ทิ้งแปดเด็่ทิ้งแปดสร้างแล้วสร้างอีก แต่ในเวลานั้นเรามีผู้ปฏิบัติส่วนนั้นนับโดยไม่รู้เลมเข้าเลมออกถ้าทำแบบนี้ก็จะไม่มีประโยชน์ถ้ารู้เข้ารู้ออกแล้วก็นับหนึ่ง รู้เข้ารู้ออกนับสองมีเวลาที่จะพูดไหมไม่มี แต่ถ้าไม่รู้เลมเข้าเลมออกนับ g ิด e s you ในเวลาหายใจเข้าหายใจออกรู้กับจะฟูเปลี่ยนมารู้กับเพราะฉะนั้นถ้าในเวลาเรานับลมถ้ารู้ลมเข้าลมออกแล้วก็นับหนึ่งนับโดยรู้เข้าออกนี้ไปอะโยชน์นับหนึ่งถึงสิบก็ได้อย่าเกินสิบ อย่างน้อยก็หนึ่งถึงห้าหนึ่งถึงสิบหนึ่งถึงแปดก็ได้แต่มีฟุ้งเพราะว่าสติอ่อนแล้วก็ฉันทาก็อ่อน เพราะฉะนั้นมีฟุ้งยังไงบุคคลผู้ปฏิบัติทั้งหลายในเวลาเริ่งปฏิบัติ ทุกคนสติก็ไม่มีกำลังทุกคนก็มีฟูไอ้นี่ธรรมดาไม่ใช่อะไรแปลกแปลกไอ้นีสิ่งที่เกิดขึ้นกับทุกๆคนแต่เราก็มีความรักนะเพื่อจะฝึกจิตของตัวเองก่อนโดยใช้การนับลมแล้วก็ความร่วงอันนี้ก็เกิดขึ้นได้บางทีเพราะว่าอาหาร อาหารที่ถวายในอสลดีไหมดีใช่ไหมฉันมากไปใช่ไหมถ้าฉันมากไปก็จะรู้ว่า ให้พอพอในเวลาที่กับเราเราต้องปรับอาหารแม้แต่บางบางทีแม้แต่อาหารที่ เราคิดว่าชอบบางทีไม่ดีเพื่อเพื่อเพื่อสุขภาพ บางทีไม่ดีในเพื่อการปฏิบัติของตัวเองบางทีอันนี้ลดลงฉันอาหารแบบอาหารชนิดนี้ทำให้ม่วงก็ไม่ควรฉันก็บางทีเพราะว่านอนไม่ค่อยหลับเพราะฉะนั้นมีอาการง่วงบางทีก็เพราะว่าเหนื่อย ก็เลยโดนเอ่อวนเบาที่ไม่ใช่สาเหตุทั้งหมดที่อาตมาอธิบายไปนั้นไม่ใช่สาเหตุไม่ใช่เพราะว่าอาหารไม่ใช่เพราะว่าไปไป่ได้นอนหลับดีไม่ใช่เพราะว่ามีความเหนื่อยบางทีเพราะว่าสติของฉันทะอ่อน ไม่มีความสนใจในการกำหรือรูปงเรเพราะฉะนั้นทำให้ลดลงได้ถ้าสติอ่อนเราต้องปรับตัวเองให้มีสติมากขึ้น ถ้าฉันท่าอ่อนให้มีฉันท่าก็จะอยู่กับเราถ้าไม่มีความสนใจไม่มีอันตรายเราไม่สามารถปฏิบัติได้ดีถ้าไม่มีความสนใจ 现在，好好的方一下。